Nie, po bo to mi. Najpierw jedną. Najpierw chylniarzą. Mam to ściągnąć te spady. się wywalić. Moja koleżanka w drugiej klasie dopiero się nauczyła jeździka. Przeżycie, przeżycie na pupę. Coś ty i bolała pupa? jakoś było. Nie wiem. Jak tam widziane jest zrobione? Chyba widać, że jeszcze zostało. Nie widać. Nie mam spokój. Cały dzień w pokoju. No też. Mamy zrobić? No. Ja też już zrobiłam. Zanim dużo podać zrobić na lat, to już nie będę zadania. Chyba. A no Kuba to od zeszłego roku nawet nie przymierzał, bo nawet nie był przymierzał. Od zeszłego czy od dwóch lat? Od dwóch lat. Ale przymierzałem. To jest szaflika już? Te są, poczekaj. Te są chyba na, te są na ręce. Poczekaj, jak na ręce Chyba na kolana. To jest jakaś różnica? No, też mam. Jedne większe, jedne mniejsze. Na e, no, kolana mam e, większe, ochroniacza na łokcie ten mniejsze.